eta gurekin dugu Pantsis, Francis, zaki diagona, Francis. Francis eran azenin. Bai, Francis ah, Bidar. Eskaladian, bai. <laughs> Bai, txaldean. Formantzira? Dominik, bai, Dominik untxada. Be, naski, ba? Entzun bai. oso Ez, ez dut entzun. Ez? Ger, haitortu behar dut behar entzun, bai. Ah, entzun behar duzu, bai. Mm, mm. Bai, haipatu ditu nasidak ez zer diren. Ez. Eh, dira um, mm, eh, islam religioan baliatzen den ah, bai, bai. kantatzeko bai. manera bat, mm -hmm. estatu islamikoak eh, berriz. Bere ganatu duena ere bere. Mm. Ala, hortaz, aizan ginen duen. Hasta. Bo, eta guk zertaz haiko gira, haste honetan? Dut, haste buruntako konzertu bat detaz. Ha, ah, izan Zantzira, promenan etxetik atera hori gana. Ba, noiztenka gutitan gertatzen zautu hain binen. Izan iz, bayon aldeat. Zubi, ja, bai, hetxia den zubi puntia hoktan hori bat Ah, justu hori. Eh, Lortu zu, ala ere, eh, eh, ba, hori pasatzen. Gehiletik pasatzen, bai, bai. Lortzen da beti. Eta, at, bada, bera, pasatzen beti nun baitik. Eta, eta hori lepti, usta gilo bistro, edo lepti bistro hori. Justu zubian, paspian den, uh, hori batean, batian hori bat zen, bastrenga bastren, ez dakit, aipatzen da, pentsatzen da eskoli jatea ere. Egin egin eh, hemen itztaputzen okarrizketa bat iban eh, jenerekin, mhm. eh, espikatzeko mm -hmm. zer zen bastren hori uh, eta uh, bat gure usaietatik kanpo zela edo gehiengoaren zat uh, hmm. kontzertu estiloetan eta... Hori da, beste, bestakin horak merden, beste musika bat diren edo bez musikan sartzen diren gauza binen egia egan, prezeski irratietan ere gutxi entzuten diren eta publikoak guti entzuten dituen musika naiz eta guti baina bada sari bat eta badute badu bere bizia horrek ere eta baztreng badu hoita amar bat uste dut erranduela hoita amar garen azela beraz hoita amar talde edo gauza orkestu ditu proiektu hola eta hoita amar konzertu eta konzertu gehienetan badira bizpairu talde ere beraz mm. Eta iban hortan pixkat zitua da, azten pasatzen diren guziak hor pixkat bereziak direnak bazteriko soko batetatik. Behar dira bereziak izan? Eh? Ofe, ez, ez da baita espada ez, orkezpena ez da bizikionaz, eta berezia izaitia. Mm. ez dira ba, berba, bai, ez dira, ez da kopla bat eta errepika bat eta kantu bat, ez da bortxaz, eh, ez bortxaz melodikoa, eh, izaiten alda ere, fe, mm, den detaik binen, piskat ez dira mm, kanon horietan formato, saiako guk ditugun formatoetan, ikatiak berba eta edo edabideak edatzen dituzten formato horietan mm. sartzen diren naiz eta guai internetekin, musika horiak buruzko emankizunak ere hartxe diren edo saioak ere beraz. Baina ikatietan eh, gutiak go behar ba, zenta ikati batek ere behar txiki bere entzulegoa non mhm. Eta eh, ez da baita ezpada, hor segurtatua, eh, e, txikitzen duzun, ez dakizun, fen, badakizu jende gutxi rentzatari zirela ere, beraz, eh, mm. hori zen piskat gaurko galdera. Entzuten aldugu behar bat piskat, bai. Toma Bonf Bale zen, hau, banjo jolea, beraz, eh, oartuko zira banjo jolea dela. Orduan, astapenetik entzuten badugu, bakrikari da, bai. prestaketa luze bat, bada, hor, eta badira, orduan, piskat, irudikatzeko jarria da, bai, zangoetan badu baitu pedala gisako batzu. Holako leturiak duen ere uh, nola ditzen dira podo ritmi hortako uh, zerbait mikro batzu uh, zangoen azpian eta horrekin e, entzuten duzien soin horiek proposatzen ditu. Hainitz tresna badu bere inguruan, bon, badu sono, bat gibelian eta jahirik da eta hor ampli bat eta eskila batzu, haur joko batzu, hainitz, diapazon batzu, uh, tresna batzu, jotzeko gauzak, eh, klabe batzu, ege, ikusten dela, dena inguratua da gauza objektuz eta hori gauza horiekin, gauza guzi horiekin, emeki emeki, holako musika bat sortzen du edo giro bat, eh, giro bat sortzen du eta... Orkestra gizona bat da? Bai, da bakarrik eta... Bai, ez ditu... Bai, bai, bai, hori da, eh? Orkestra bat berak sortzen du bere... bere orkestra gizonaren irudia, baik irudiza hori bat dugu, eh, bai. dena bere gainean, no? Remi Brika delako gua, ditzen zen, ah, ez? Bai, ez ez dakit nola ditzen. dut bai zela, bera. Ha, ah, guai, guai diren orkestra gizon eta emazteak, eh, be hmm. elektronikarekin ari dira ere. Oh, hori da. Aldaketa ere hori da. Hori da, berak eh, ez du, eh, ez du, lupa, ez du uh, buklatzen ez fitxik, ah. berak dena zuzenean egiten du hor, ez bai. du buklarik uh, baliatzen duen. Zangoekin beti aida, eh? Zangoekin aida, nahi dut, eh, bai, du, ez du zerbait grabatzen eta bos minta bai. zuzten hor, eh, ari da beti egiten duen guzia hor berian eh, zuzenean egiten du, gero mikro hainitz eta kapter hainitz baditu eskualde guzietaik, hor soinuak, eh, irrati batzu, distorsioak egiteko, soinu... Usten duzia, eskil horrek badu distorsio, soinu askizikin bat, bez, alta, eh, haur joko bat da, eh, normalki, eh, soinu distiratxu bat dena, beraz, gehitu dio horako... Bai. Zer bai, distorsio edo, soinu, soinu laguntza bat. Eta pixkat, giro bon, giro desberdinak dira ere, gero momentu batean ez dakit hartzen du, hor ez dut uste banjoa entzuten denik, banjoa, eta banjo jolea da, Horain eh, hartzen du, eskutan eh, hartzen du, eman du, instalatu du, eh, pentsatzun giro baten katorekin, eta pan joan hasten da. Hala, tekstura joko batean gira, tekstura binean egidimikoa ere, bada, komposizio bat da, ahunt. Ahunt, beraz, batzuek, eta duela gutxi entzun dut, batek gaiten, ba, nik eho iten dut eta <laughs> eta initzek gaiten dute ere, ba, arte, hola, arte mota horren zat, arte plastikoetan ere gaiten da usua, bai. ba, hau, ene hau jakein entzin. Ah, bai. Eta azkenean, ni, eh, ni horren konzertu horren ikuste joan izarek, urtsialean, hain zen, handu, domaia ez dut, ez dut ez eh, haurrak ametsin etxen ziren, eta domaia ez dut haurrak hartu zen, eta preseski, pentsatzen dut haurrek, behar bat, baino, guk baditugu olako dena blokaja, dena, intelektuala sartzen da, beraz hau zer da, hau zer da. nisa honi zen esemiak hoi be, ikusi balu begi, begi eta beharri zin idekiagoekin begiratuko zuela, zeha izen hau. bizkat hmm. Biskat brikolaja eta legoekin eta aida, beraz hau ikustia eta entzutiak. Uh, eh, hauk bati, filtrori gabe hartzen duenak. Uste dut kasik baino, ofen, guk ere batzuek presiatzen dute eta dugu, baina uh, uste dut eh, Eta egin nintzen, ez, gaiten dela eta hau bat egiten aldo, eta bai, eta funtsan, hau bat egiten duena behar. Hmm, balio du, ere. Behar ba, Be, justuki, gaiten maitzen nuen, eh, eh, aur batek apreziatzen altzula behar ba, gehiago, gu behin, gehiago beti intelektualizatzen baita dena, mhm. musika emanaldi hoietan, eh, bastren bezalako guneetan, eta ostut, iban jeneri ere bergaldera egin nola. Mm -hmm. Ez da, la ere, publiko murriztu bati, uh, berezitu bati, musika entzuteko manera desberdin bat baita ere olako kontzertuak apresiatza eta... E, e, Prezeski eh, ezik eta hori ez dela hortako haurretaz e, eta ustut e, haugetik usatu alimazira edo entzuna zibalin eta holako gauzak be onartzen duzu hortan dela, pa, dela eta, eta behar ba joan gintazke gehiago ere holako kontzertuetarat, eh, berba holako gauzen ikusten. Nire niz eh, espezialista handia ez, niz ibiltzen hainbeste eh, holako uh, gauzen ikusten, hor dira eta spezializatuak dira behar ba hastapenetik randugulako ez zela hori musika du. Guk dugu behar ba sailkatzen berezia dela eta ez gira joiten entzuterat, ze pasatzen den hor eta ez tabait ez eta bastrengen, iban batek ez du nehor baztertzen uste dut, de dena erridikia dela, aldi bat dira familia osoak aurrekin eta preziski. Hor, bazen bat, haur tipi batek parte hartu du kasik zen, eta momentu batean soinu bortiz bat bazen aski sorrotxa, eta txak, galditu dena hola, eta tipi ekran Hama, finida hor, eta tak, justu eh, finitzen, eta... Eh, uste dut, uh, eh, bai, ezik eta historio bat dela, uste dut hori baizik ez den behar ere. Bai, bai, eh, Baina uh, nien izan edo xere gaiten delarik, eta nik kere hori egin nesake, be egin beraz, fen, <laughs> berak hori hautatu du, bere bidea da, beste gauza batzu egiten alditu ere pentsatzen dut, ez dakit nik usitut bizpairu aldiz, bon, aldi guziz piskatorako musika improvisatu eta tekstura horietan eh, ari zen. Eh? mea uh, pentsa Pink Floyd garai batez, eh, egiten eh, altzituzten horako gauza batzu, eta ondoan eh, egiten uh, altzuten kantu, biziki, lasaia, erripika eder batekin, melodia... Klasikoago. Bai. Eta gaiten maitzinon irratiaren, irratian eh, ez diren, entzuten ez diren doinuak direla usu. Bai. Um, hori ere, pixkat piskat entzuteko eta apreziatzeko behar da, fezailago da, ere, pentsatzen, zuzen ezkoa nik usterako nadiaz, pertsona hori bere musika bai. jotzen. Uh, eh, ola bakarrik simpleki entzutea baino, erreskiago eh, apresiatzen aldela eh, ez? irudiak ere ekartzen duela holako beste dimantzio hori, bai, ikusten duzu zer egiten ari den, eta tipo hori han beste gauzekin, eta zu gere denboa pasatzen duzu ikusten, eta nundik joan enda zeiten du. Kasik nik, uh, emaiten diotan, default bakarra hori litaik ezen, eta hanbeste, musiketan hanbeste mugiltzen dira, holako egiten duten hortan, batzutan mus, zautzu musikatik ere, piskat, uruntzen uh, direla, teknikan direla gehiago, zen bai. musikan baino, batzutan, eh, gertatzen alda, hor, uh, hor aire batzuetan, doinu batzuetan gertatu zaio, beste batzuetan ahont, uh, agir musikarekin ari zela eta. Bai, bai. Eh, iratietan ez dakit, eh, nik e, iratietan e, eman bat eh, soinu soinu muntaia eder batekin eh, presiatzen aldu zuek, goiten nik presiatzen dut. Mm. adibidez hortzen, eh, gaur angoli zen, mihiam, nola da mihiam, maizak egez, soinuak etxe, ninuzu eta egin zituenak, egin ditu olako soinu erreportai batzu, eta entzuten aldira ere, berba ez dugu denborarik ere hartzen, bai. Nahiago dugu hiru minutako formatuan txartzen den gure kantoa, janik ezagutzen duguna, denak hortarat eh, tiratuak gira, ze, mm. bez, eh, bai, bai, bon, badira, dira, untsala, ipatziare bat dira espazio batzu, eh, biztan ez direla, uh, bai honeko stadioa bezain beteak behinan. Zinu maia. <laughs> Bada ekantu eta giro, ere, abiron bai honetan. Zegia, izan zidea dira. Ez. Ato, ara? Ez, ontako, erremintzon iz, efti joan gabe. Egin barri, zinuka esperientzia bat egun batez? Behar ba. Izan iz, eh, dola guti eh, eh, futbol matxa baten ikustetat, zentetien eta donostian kontra bez. Eta unzaz? Dianik ina utu hatz bat. Bai, ba. ez, begiago, ez kantuaren ingurian ebo zu behar jaluzatu ikusteko... kantuak edo... Zeleku duen. Bai? Be gara ibatez, ba, ez dakit egiten duten, bai honan egiten zutela horako kantari bat, be misu eta pastu ah, ziren ah, eta matxa intzin horre. Eh? <laughs> ez dakit bat denez hori gehiago. Bai, pro debian direla eta ez dakit jautsi ah, baitira ah, mailaz bakizu. Ados. <laughs> Geren mailara jautsi dira, garen gerostik ez dakit nola diren. Gu ere musikatik jik birat pasten magira. Pentsa, kusen zu? <laughs> Sobera, ipatzen dela eta kirola batzu entzun izan baitut eta. Hori da, hori da. Ez, nik hori nuen Puxkat hori egan nahi uh, nolaz filtrori gabe hartzen nolako gauzak ere, eta soinu muntai diren horrek beni eh, uh, pentsa azten daut, eh, nola, garaian John Cage batek egin, egin duen, egiten duen, ez, ez da baita ezpada gauza behia ez uh, mm. baditu behoita amagorte horreko musika batek ere edo behar, ba, e, gehiago ere eta beti eginak izan dira. Tal, eta lan musikak txalaparta bat egiten dela, lan tresna bat zela, eta lan tresnetik, eta pixkat, mundu berada da guzi hori ze. Jostatzen da azkenean ez? Ah, da? eh? Hortako nik, hau, nik ere semia ikusi dut erik hortipo hori, eh? hola da, legoak eta txak eta muntaiak egiten, eta nintzen egoki, en, biziki egokia izan zitzaiola horren. Eh, ah, bestaldian, eramaten dut. Losel Mare, deitzen da, zekitola ramerden. Ba, ez dakit txusen, ah, Losel Mare, Toma, Toma Bonvale, bon eta beraz, bastrengek gara duena, joen asteburuan. buruan. Francis, mil esker? Deusetaz. Zaruntza? Goentziak, eh, Dominiki. Entzulen, ba.